Azərbaycanda Mucədə dəvətə gedirmi? Azərbaycanda? Mucədə dəvətə gedirmi? Yəni, Azərbaycanda dəvətin əsnafları var. Sufi dəvəti də var. Ateistliyə dəvət də var. Rafiziliyə dəvət də var. Xarici fikrini yayanlar da var. Murciyənin fikrini yayanlar da var. Və sələflərin dəvətini aparanlar da var, əhl-i sünnənin. Lakin burada Mən belə başa düşürəm ki, müəyyən şəxslər qəsd olunur. Ona görə sual açıq olsa açıq cavab verərdik. Yəni ki, sual belədir ki, yəni ki, Azərbaycan olan tələbələrdən söhbət. Mədnə tələbələri murciə dəvəti aparır. Əgər qəsd olunan budursa, mən mədnə tələbələrindən kiminsə murciə dəvət apardığını mən e, eşitməmişəm, nə də bilmirəm. Mən bildiyim mədnə tələbələrinin hamısı əhl-i sünnə dəvətini təbliğ eləməyə çalışırlar. Əssalam.